بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله الله سبحانه وتعالى دان دن باشقس دن پناخ تلاشلیک شرکتن یکلگی حق دگی باب الاستعاذة deganimiz u biror narsadan qo'rqqan narsada qo'rqqandan panoh tilashlik yoki o'shga boshiga tushib turgan tushiy deb turgan musibatidan panoh tilashlik arab tilida istioza deb aytiladi alloh subhanahu va taolo qur'onda faqatgina yolg'iz o'zidan panoh tilashlikni buyurgan Alloh aytadiki va imma yanzaghannaka minash shaytoni nazghun fasta'iz billah shaytondan sizga birorta nazg ya'ni adashtirishlik va vasvasa solishlik <clears throat> bo'ladigan bo'lsa <clears throat> Fastaiz billah. Allohdan panoh turing. Panoh so'rashligingiz Allohdan bo'lsin. Va yana Alloh aytadiki: "Fa idza al Qur'ana fasta'iz billahi minash shaytonir rajim." Agar Qur'onni o'qiydigan bo'lsang, shayton Allohning rahmatidan haydalgan shaytonning yomonligidan Allohni yolg'iz o'zidan panoh tilagin demak alloh subhanahu va taolo <clears throat> mana shu amalni istioza ibodati <clears throat> mana shu istiozani o'zidan bo'lishligi o'zi bilan bo'lishligini talab qilishligi dalolat qiladiki bu amal bo'ladi va bu ibodat bo'ladi va bu Allohni yolg'iz o'zidan ixlos bilan bo'lishligi vojib bo'ladi. Allohdan boshqasidan panoh tilanmaydi. Va panoh tilashlik yoki yomonlikni qo'rqqanligidan, yomonlikdan qo'rqqanligidan yoki ana shu yomonlikni tushidayotgan bo'lsa, ketkizishligidan panoh tilashlik bo'ladi. bu ibodat <clears throat> shuning uchun alloh subhanahu va taolo jin surasida ba'zi bir insonlarni jinlardan panoh tilaganligini <clears throat> bizga yetib shuni yomonlaydi Alloh aytadiki وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا insonlardan bo'lgan bir kishilar jinlardan bo'lgan bir kishilardan panoh tilishardi panoh tilashardi fazaduhum rahaqa bu jinlar ularni zaiflikda oshirishdi ya'ni ko'proq undan ham yomonroq kuchsizroq qilishdi sababi nabiy sallallohu alayhi va sallam itallarki man taallaqa bi shayin wukila ilay kimda kim qaysi bir narsaga boylanadigan bo'lsa o'sha narsaga topshirib qo'yiladi Alloh subhanahu va taoloni panohidan boshqa bir zaif narsaga panoh sabab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 yetishligi bu ishni to'g'riligiga dalolat qilmaydi bu amal asl Allohdan bo'lishligi kerak va bu ibodat va Allohdan boshqasidan panoh tilashlik bu shirk bu aniq narsa bu foyda beryapti-ku desa oddiy bir misol ham to'g'ri keladi bunga bir odam birorta podshoni oldida shunga sajda qilib oyog'ini o'padigan bo'lsa unga dunyoni narsasini berishi mumkin qancha qancha hadiyalar berishligi mumkin bu foydalanishligi dunyoviy bir manfaatga yetishligi bu e, e narsa bu shaxsni qilgan ishi to'g'riligiga dalolat qilmaydi va qancha qancha shoirlar borki shunaqa ulug'larni o'zini nafsida oliy bo'lgan shaxslarni ulug'lashadi baytlar o'qishadi she'rlar o'qishadi har xil har xil zarbul masallar keltirishadi nima o'sha muayyan bir shaxsni ulug'lashlik uchun ikki shirki narsalarni etishadi shu bilan o'zlarini bir hadiyalariga yetishadi shu maqsadda hadiyashiga yetishi ham mumkin oladi ham lekin bu ish uni to'g'riligiga dalolat qilmaydi shuning uchun bu amal shirk Allohdan boshqasiga buni qilishlik bu shirk bo'ladi وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك Xavla bint Hakim radhiyallohu anha aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning mana shu gaplarini eshitdim dedilar. Man nazala manzilan kimda kim birorta o'ringa tushadigan bo'lsa, ya'ni bu tushishlik ho safarda bo'lsin, ho hazar ya'ni safardan boshqa vaqtda ho u quruqlik bo'lsin ho suvli joy bo'lsin farqi yo'q Ha dengiz ustida bo'lsin farqi yo'q mana shu so'zni kim etadigan bo'lsa u so'z nima u A'uzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq Alloh yaratgan narsasini yomonligidan Allohning to'liq kalimatlari bilan panoh tilayman deb etadigan bo'lsa lam yadurruhu shay hatta yarhala min manzilihi zalik mashi o'sha o'rnidan ketmagunicha unga hech narsa ziyon bermaydi Allohning kalimotlari bu bu o'rinda Qur'on Qur'on Allohning sifati bu yana bir masala bor bunga aloqador bo'lmasa ham aytamiz ahli sunna val jamoatni e'tiqodi bo'yicha Qur'on Allohning so'zi maxluq emas i'tizol egalari aytishadiki Qur'on maxluq yaratilgan bir narsa mashih hadisda Qur'on maxluq emasligi va balkim u Allohning sifati ekanligi dalil bor nima u dalil qaysi o'rinda deyiladigan bo'lsa agar Qur'on bu kalimat Qur'on Qur'on o'sha kalimatlarga kiradi. Agar Qur'on maxluq bo'lganida maxluq bilan panoh tilashlik harom mumkin emas. Demak, Qur'on Allohning sifati. Allohning sifatini tavassul qilib panoh tilashlik mumkin. A'udhu bi Allahi tammati min sharri ma khalaq desa lam yadurruhu shay. hech narsa ziyon bermaydi unga hatto o'sha o'rindan ketgungacha imom al qurtubiy rahimaulloh aytadilarki zalika hatta inni nasitu zata yawmin fa dakhaltu manzili wa lam aqul zalika faladagatni aqrab." Man mashi hadisi tajribada ko'rdim deydilar Hatto ikki kunlardan bir kuni mana shu kalimani aytishlikni unutib manzilimga kirdim o'sha so'zni aytmagandimki meni chayon chaqib oldi deydilar ikki mashhadisi roviylarni birida bo'lganida shogirdlaridan biri so'raydiki sizni chaqib oldi-ku degan deganda chaqqan edi-ku shu kuni deganda roviy aytadiki o'sha kechasi men o'qimagandim mana shu duoni mana shu zikrni aytmagandim deydilar rahimahumulloh bu duo bo'lsa ham ba'zi bir vaqtlarda ta'sir qilmasligi mumkin bu bu ta'sir qilmasligi bu duoni sahih yoki ta'sirmas ta, ya'ni ta'siri yo'qligidan emas boshqa bir sabab bo'lishi mumkin duoda bo'lgan ixlos va shunga o'xshagan birorta sabablar bo'lishi mumkin taqdir va illo asl Qur'onni Alloh subhanahu va taolo fihi shifaul linnas odamlarga shifo bor deydi va muayyan bir dori masalan aniqki shu doridan qancha qancha yuzlab odamlar davolanishgan lekin bir shaxs muayyan bir shaxsga foyda bermayapti bu birorta bir moni sabab buni o'sha dorini sabab ta'sir qilishligidan ta'sir qilishligiga bir qarshilik ko'rsatib turgan bir narsa bo'lishi mumkin demak odamni duosi qabul bo'lmasa u Allohni ijoba qilmasligidan emas balkim o'zini holidan qidirishlik kerak birorta bir moni kamchilik bo'lishligi mumkin shuning uchun bu duo qilmaydi duo qabul bo'lmaydi va illo Alloh aytadiki ud'uni astajib lakum Ud'uni Alloh buyuryapti, ud'uni menga duo qilinglar, astajib lakum. Men sizlarning duolaringizni qabul qilaman. Demak, asl mashi hadisdagi kelgan duoni kimda kim duo qilib Allohdan panoh panoh tilaydigan bo'lsa, u so'zsiz lam yadurruhu shay. Nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek hech narsa unga ziyon bermaydi. Demak, bu shariatda shirk ahllari o'zlariga bir duo yoki birorta bir sabab olishgan narsalar bo'ladigan bo'lsa shariatda o'shani o'rniga o'tadigan afzal narsalar bor xuddiki mana shu kelajak kunlarimizda yangi yillar kelyapti mana shu yangi yillarni o'rniga islom shariati boshqa bir bayramlarni qilib qo'ygan nabiy sollallohu alayhi vasallam madinaga kelganlarida avs va hazraj qabilalarida o'zlarini hayit deymiz o'zlariga yarasha hayitlari va bayramiy kunlari bor edi nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki alloh subhanahu va taolo sizlarga bu bayramdan yaxshiroq bayramni almashtirib berdi o'sha bayramni bayram qilinglar yo'q emas islomda shariatga muvofiqi bor shuning uchun mana shu panoh tilashlikda ham yo'q emas shariatga muvofiqi bor sharob yo'q emas bor lekin mas qilmaydigani bor eshitishlik eshitib rohatlanishlik yo'q emas bor lekin qo'shiq yoki shariatga muxolif bo'lgan har xil nashidalar emas, balkim Qur'on bor. Shunga o'xshagan shariat komil shomil, hech qanaqa bir kamchiligi yoki unga birorta bir noqis aqlli qo'shadigan bir fikriga hojat emas shariat. Shuning uchun shariat hattoiki mashi shu masalalarda Nabiy sallallohu alayhi va sallam mubdal ya'ni o'rniga o'tadigan boshqa bir amallar yoki sabablar yoki duolar shunga o'xshagan shariatda bir narsa harom qilingan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo bandalariga boshqa bir narsani halol qilib beradi. Hatto ko'rinishligi vajhi bir xil bo'lsa ham shariat shariat bo'ldi. Ortiqcha so'rashlikning hojati yo'q. riboda sudxo'rlikda qancha odamlar ba'zi bir shaxslarga foyda bor qancha odamlar foyda ko'rishligi mumkin nimaga bu harom deb aytadi ba'zilar hozirgi kunda ba'zilar aytishadiki hozirgi kunda bu sud sudxo'rliksiz ya'ni ribosiz protsentsiz kun ko'rishlik mumkin emas deb har xil safsatalarni olib kelishadi bizga qizig'i yo'q u safsatalarni Alloh aytdiki va halallohul bay'a va harramar riba Alloh biladi unda qanaqa foyda bor va qanaqa ziyon bor va shunda ham aytdiki va ahallallohul bay'a va harramar riba nikoh halol mut'a harom zino harom nikoh halol ribo harom savdolashlik halol shariatda yechim bor lekin o'sha yechim shariatga muvofiq bo'lishlik kerak shuning uchun hozirgi kunlarimizda ba'zi bir shariatga muxolif bo'lgan fatvolar shariat yengil addini yusr yassiru va la tuassiru mo'minlarga yengillik qilib beringlar og'irlik qilmanglar deb shariatga qarshi Alloh Alloh Alloh rasuliga tushirgan diniga qarshi bo'lgan har xil yo'llarni topib berishlik odamlarga bu shariatga boshqa bir yengillik kirgizishlik va bid'at va muharram bo'ladi bu bu yahudiylarning ishi bu va illo shariat اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بكن الدين طلق qilib berdim degan din hali ham o'sha din qiyomatgacha ham o'sha din sahobalarning vaqtida shunaqa din bo'lgan shuning uchun imom molik rahimahulloh aytadilarki din komil bo'ldi ma lam yakun yawma idin dina la yakunul yawma dina o'sha kunda nabiy sollallohu alayhi vasallamga vahiy tushganda sahobalar eshitib o'shanga amal qilib turgan vaqtlaridagi din o'sha din o'sha kunda bo'lmagan din bu kunda ham bo'lmaydi ya'ni o'sha dinda o'sha kunda kerak emas bo'lgan yengillik bu kunda ham kerak emas deb butun shariatga qarshi bo'lgan ijtihodlar yoki bid'atlar bularni hammasini yo'qqa chiqardilar rohimahulloh فما لكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا رحمه الله ورضي عنه demak shariatda har bir narsaga yechim bor lekin shariat nususlariga muvofiq kelgan holatda ammo taysir dinu taysir yengillik qilishlik kerak odamlarga deb hatto ba'zilar shirkka ruxsat beradi kelajak kelajagi darsda istig'osa masalasida o'tamiz uni ba'zilar Sheikh islom taymiya rahimahulloh istig'osa degan kitoblarida e, e zikr qilarlarki o'zlarining vaqtlaridan O'zlarining vaqtlaridagi ba'zi bir shaxslar odamlar shu narsalarga ko'p berib ketganligidan hattoiki nabiy sallallohu alayhi va sallamdan istig'osa qilishlik va Alloh subhanahu va taolo Fath surasida va tusabbihuhu bukrata va asila deganda tasbih etishlik ertayu kech tasbih etishlik bu payg'ambarga deb tafsir ham qilishgan. Odam agar bu shariat odamlarni havosiga qarab yuradigan bo'lsa, bu dindan hech narsa qolmaydi. Balkim Nabi sallallohu alayhi va sallam vaqtidagi tauhid qiyomatgacha o'sha tavhid o'sha kishi bayon qilgan shirk qiyomatgacha o'sha shirk bo'ladi unga ruxsat topishlik mumkin emas shariat to'liq u shariatga yengillik kiritishlik yoki undan olib tashlashlik bir xil qanday unga yengi undan biror narsani olib tashlashlik mumkin emas bo'ladigan e, bo'lishligi ya'ni mumkin emas ekanligi aniq bo'ladigan bo'lsa shariatga yengillik kirgizishlik shunday mumkin emas ikkalasi ham harom yengillik kirgizish ham undan biror narsani olib tashlashlik ham harom balkim shariat to'liq jami'un mani' jami' degani hamma yaxshilik